haki ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka dhamana kuwa anayeshikamana na dini hii haki ya kushikamana akawa mkweli katika kushikamana na Uislamu ayansurahu kuwa Allah atamnusuru hii ni ahadi na dhamana kutoka kwa Allah قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يندي أليمتوما متومواكي kwa uongofu na dini ya haki liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun ili hii dini ya haki ipate kuzishinda dini zote za batili japo kuwa washirikina watachukia kwa dini ya Uislamu mahma kan ni dini iliyoshinda lakini ni wakati ambapo waislamu watashikamana na Uislamu haki ya kushikamana na Uislamu kinyume na hivyo ni udhalilifu na ndiyo hali tunaoona leo waislamu mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza hali hii tulionayo leo awaambia masahaba kwa yale mambo ambayo lau kama watateleza na kuyafanya uislamu yatakuwa ni sababu ya udhalilifu asema idha tabayatum bil'ina wa akhadhtum adhnab al-baqar ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم اوني حقيقه متوم صلى الله عليه وسلم او wa وحالي أمة وكاتي wakati watakapokuwa mbali إذا تبايعتم بالعينة aina ni aina katika aina za biashara za riba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtakuja kufanya biashara kwa njia hiyo ya riba na hapa yaingia ndani yake kufanya hila katika kuhalalisha riba na hili ndiyo lipo leo haswa katika mabanki yanayojiita kuwa ni banki za Kiislamu kufanya hila katika kuhalalisha riba aina ni aina mojawapo wa biashara za haramu za riba si mahali pake kueleza kwa kirefu lakini ukitizama katika ulimwengu wa Kiislamu utakuta kuwa watu watumia hila katika kufanya mabiashara ambayo ni ya haramu ya riba na tena waweza kupata watu ambao ni wasomi katika dini wakatumiwa katika kuhalalisha mambo hayo wa khattum adhnab albaqar wa raditum bizar' kafuata kushika mikia ya ng'ombe mkaridhia na mashamba hii ni kinaya kuwa wameridhia na dunia wao hamiao ni dunia mtume sallallahu alaihi wasallam asema sallallahu alaihim dhullan Allah atawasalitishieni nyinyi udhalilifu bimaana mutakuwa wadhalilifu na huu udhalilifu la yanzi'uhu ankum Allah hata waondolea udhalilifu mutabakia wadhalilifu maadamu hizi sifa mnazo isipokuwa kwa njia moja tu hatta tarji'u ila dinikum mpaka mtakaporudi katika dini yenu na hapa kuna swali muhimu sana hatta tarji'u ila dinikum mpaka mtakaporudi katika dini ni dini ipi ya Uislamu inayokusudiwa hapa hapo ndo kwenye matatizo ni Uislamu upi ambao tukirudi na kuufuata Allah subhanahu wa ta'ala atatupa izza na kuturegesha katika ile nafasi yetu tuliyokuwa nayo katika huu ulimwengu Mtume sallallahu alaihi wasallam alijenga msikiti kwa kutumia mashina ya mtende na majani ya mtende msikiti ukiuona mutawadhi jiddan huu ambao tuko ndani hapa ni mkubwa kuliko msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo akijenga lakini kutoka katika msikiti ule mdogo katika masafu kiona kumetoka jeshi likameza ulimwengu mzima sio kwa sababu walikuwa na silaha kubwa walikuwa na nguvu ya kisilaha na kijeshi tu la walikuwa na imani iliyojengwa katika nyoyo zao kisawasawa na walikuwa na uislamu wanaofuata ambao umewapa dhamana ya kuwapa nusra katika huu ulimwengu shawaikuwa ukienda ziara ya masjidi nabawi utizame vizuri ule msikiti na ukiulizia utaambiwa msikiti wa kwanza wa mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa hapa kisha ufikirie msikiti ambao ulikuwa na masafa madogo kama haya kumetoka watu ambao wametawala ulimwengu mzima wakaangusha akbar daula au daulatain wakaziangusha daula daula ya Rum na Furs ambayo hizi daula zimeketi kuruni karne kwa karne daula ambazo watu walikuwa hawatarajii kuwa zitaanguka katika huu ulimwengu ni kama leo useme nani wafikiria kuwa muamerika ataanguka karibuni kafiri muovu nani nafikiria kuwa itaanguka nchi ama Russia si ndio nchi zaonekana superpower sio Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wakati wa khilafa yake kwenye miaka minne peke yake ameangusha daula ya waroma ameangusha daula ya wafursi kitu gani kilichowapelekea wao wakapata ushindi wa namna hii si kwa sababu walikuwa na jeshi kubwa wale walikuwa na most organized army watu wameandaliwa na mazoezi na nini na silaha watu ambao miaka kadhaa walikuwa ni watu katika jahilia mabedui hawajui chochote katika mambo ya kuandaa jeshi wala nini kwa miaka michache tu mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa akawaelekeza wakaukubali ule uislamu wa kisawasawa wakaufuata ikawa maisha yao yote waufikiria uislamu sijui mwaelewa yani yeye kila anachokifanya aufikiria vipi uislamu nitausongeza mbele leo tupata tabu kuwakumbusha waislamu kuwa uislamu wa kuhitajia wewe pia ufanye haraka wa kuhitajia wewe pia muislamu ufanye haraka si ukae uislamu huwezi kupata nusra kwa wewe kukaa tu la uislamu wataka kwa waislamu wachangamke wao watafanya asbab za nusra na katika sababu kubwa ya nusra ni kuwavuta watu kurudi katika dini asli aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waliokuwa nao masahaba wake basi sasa kuna baadhi ya watu wasema hivi nusra itakuja kwa watu kukaa msikitini kusoma hii ndio tuwafanya nusra hivi kuwafundisha waislamu dini yao warudi katika dini yao wakirudi kisawasawa katika dini yao Allah atawanusuru mpaka lini mtakaa mwasomesha tahara swala zaka saum mpaka lini hiyo mpaka lini haiko katika mikono yetu iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala sisi tuko njiani twaelekea watakuja wengine wataendelea na wengine wataendelea mpaka watafika lakini wewe unayowatizama wenzako wamekaa katika msikiti wasoma dini yao wataka kurudi na familia zao katika dini ya Allah kisawasawa ukawatizama ukaona kama ambayo wapoteza wakati wako watu namna hiyo la yeye hayuko na wale wenye kuisoma dini yao akaijua ili aregee wala kule aliko hakuna nusra yoyote ya Uislamu itatokamana na watu kama hawa kwa dini ya Uislamu ni dhamana kuwa itashinda shida iko kwa waislamu je wameshikamana nayo kisawasawa au la kwa kuna kazi kubwa ya kuwaelimisha watu uislamu warudi katika uislamu kisawasawa kama walivyolelewa masahaba wakaweza kuumiza ulimwengu mzima kwa sababu ya imani walizozibeba katika vifua vyao وقال تعالى na Allah subhanahu wa ta'ala asema وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الله amewaahidi ahadi wale walioamini miongoni mwenu na wakatenda mema la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ahadi ni ya kwamba atawafanya makhalifa watawala katika hii ardhi kama alivyowafanya watawala na makhalifa wale waliokuwa kabla yao ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا na kwa yakini atawasimamishia dini yao aliyowapendelea ya Uislamu na atawabadilishia amani baada ya hofu yao waliokuwa nayo lakini kwa sharti yaabudunani la yushrikuna bi shay'a waniabudu mimi wasinishirikishe na chochote bas tauhid ikikosekana tauhid haiwezekani kupatikana nini kupatikana nusra kwa katika njia ya nusra ni kuwa waislamu warudi katika tauhid kisawasawa yabudunani la yushrikuna bi shay'an hili ndio sharti sharti hili lilikosekana basi haiwezekani ile nusra kupatikana lazima hili sharti lipatikane yabudunani la yushrikuna bi shay'a ili kipatikana basi biidhnillahi ta'ala ile nusra itapatikana huu ni uislamu lau kama waislamu wangelikuwa wajua hilo lakini leo tizama wale wanaowalingania watu katika kurudi katika uislamu wa kisawasawa kushikamana na dini ya Allah kisawasawa waangalieni waislamu wanavyowachukulia waona kuwa ni maadui wameletwa kuleta tofauti baina ya waislamu hawa kila kitu bid'a hawa kila kitu shirki ha? hawana kazi ya kufanya kumbe hawajui hao ndio wanawalingania wao katika izza ya hapa duniani na kesho akhira lakini waangalie waangalie wanajicho gani katika mujtamaa wa Kiislamu utaelewa kuwa watu wako mbali sana bado wako mbali sana na kuirudisha izza waliokuwa nao waislamu na wewe nenda kasome katika tarehe utaona katika sababu kubwa zilizowapelekea waislamu kuanguka ni kuiwacha dini yao na kuiwacha tauhidi kisawasawa kushikamana nao ushikamana nao kaiwacha leo watu wapige kelele kuhusu dawla al-Uthmania ad-dawla al nenda kasome katika tarehe hakuna daula katika daula zilizopita za waislamu ambayo ilisimama katika kujenga makaburi na watu kuabudu kubur na watu kufanya bid'a katika dini kama dawla al bali tuweza kusema ndio sababu la raddaha Allah Allah asiiregeshe ile daula ndiyo sababu kubwa ya kudorora hali ya Uislamu leo wewe usazungumzia daula lumawiya huko nyuma ukazungumzia daula ilivyokuwa khilafa rashida zungumzia daula luthmania katika sababu kubwa iliyoiangusha ni shirki nasoma katika tarehe na walikuwa ndio wameshika bendera kuwapiga vita watu wa tauhid waliokuwa katika nchi ya mamlaka wakati ule mpaka wakaiangusha daula ya tauhid wakati ule ndio yaanza kukua daula ya tauhid wao ndio wakaiangusha kwa kuna kazi kubwa kwa hivyo inshallah tutasimamia hapa tutaendelea biidhnillah ta'ala barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullahu khairan